Onlar bundan ibarət. O, o təvəssülləri ki, bəzi müsəlmanlar qəbul edirlər. Bu başdan qeyd eləyim ha sizə. Ərz edeyim ki, onlar ki, iddia edirlər. Bu qeyd olunan təvəssüllərə təkdə Şiyə məzhəbi, Cəfəri məzhəbi qaildir, Əhl-Beyt tərəfdarı qaildir. Onlar e, yalan iddia edirlər. Yalnız sələfiyyə və bəzi sələfiyyə əqidəsində olanlar qail deyirlər. Qalan həddir. Allah qismət edin, gedəsiz, hacı görüb də. Bütün məzhəblərin nümayəndələri gəlirlər, fırlanırlar Peyğəmbər qəbrinin başına. Can atırlar o minbəri ki, Peyğəmbərin müqəddəs qədəmi dəyib ora bir, əl çəksinlər ora bir. Gəlsinlər iftiharla desinlər ki, mən getdim, o Peyğəmbər var ha, 14 əsr bundan qabaq dünyadan kötüb kainatın əşrəfi. Əlimi toxundurdum onun minbərinə həssas qalın. Əmr bin Məruf komitəsi dayanıb orada qamçı ilə. Haram, haram, haram, haram. Şirk, haram, şirk, haram, şirk. Bütün müsəlmanlar istəyirlər bunu eləsinlər. Kəbənin səkisində Şazravan deyirlər, dayanıblar sırayla. Kim, kim, mənim qibləmdir, da, da yer üzündə bundan yaxşı yot qoy, əlimi sürtüm bir də ona da, nə olar axı? Yeməyəcəm ki, qoparmayacam ki. Bütün səhabələr, peyğəmbər o biri bu biri əllərin sürtüblər daşı, öpüblər o qara daşı Həcərül Əsvədi ki, Allahla beyət edirik bu daşın vasitəsilə. Deyirlər, yox şirkdir bu. Allah həkmə. Yəni, təkcə e, əhl-i beyt tərəfdarları deyil bu təvəssülü qəbul edən. Əksinə, təkcə sələfiyyəri qəbul etməyən və bəzi sələfi əqidəsində olan cəmaət. Hansılardırlar? Bir, Allahı and verəsən və təvəssül etsən Allaha doğru peyğəmbər və ilahi övliyaların məqamına onlar bərzəxdə olan vaxtdır. Onlar dünyada köçürlər bərzəxdədirlər, ilahi and verən peyğəmbərə olmaz. And verən imama qadağandır. Amma əksər müsəlman deyirlər ki, olar. İkinci, Onlar bərzəxdə olan vaxtı onların dualarını Allaha and vermək. Ki, bəs ya Rasulallah, dua elə mənim üçün, mən, məsələn, nəsə Allahdan istəmək. Üçüncü, Peyğəmbər və övliyalar dünyadan keçəndən sonra onların əsərlərinə, qəbirlərinə, evlərinə, minbərlərinə və s. bu kimi şeylərə təvəssül eləmək. Bunun ən bariz nümunəsi, bayaq dediyim sözün, doğrudan da əksər müsəlmanlar bunu qəbul edirlər. Məsələn, Türkiyə dövləti 70 neçə milyon əhalisi var. Və onun da mən bilən 90% müsəlman, hamısı müsəlmandır da. 98% müsəlmandır. Nə qədər edir milyondan? 60-dan çox eləyir. 65 milyon hələ təsir təkcə Türkiyədə. 60 milyonu bilirsiniz ən yüksək səviyyəli muzeyində nə saxlayır? Peyğəmbərin əbasının tükün. Bir dənə qılınc tapıblar deyirlər Həzrət Əli qılıncı saxlayırlar orada. Peçatı möhrümə. Necə iddia eləyə bilərsən təkcə sənsən qəbul eləyən? Hanı? Onlar Əhlibeyt tərəfdardır. Düzdür, Əhlibeyt tərəfdardır, amma başqa formada. Əhlüsün nədirlər? Onlar qəbul edirlər bunu. Yəni, bunların sözü ən barəsində getmədiyinə. Yaxşı, doğrudan əgər təkcə əhl-i beyt tərəfdarlardı və əqidən qəbul edən, balam, niyə pul xərcləyib maaş versən onlara saxlasın Peyğəmbər qəbrinin kənarında sırayla ki, qoymayın hacılar bura toxunsunlar. 3 milyon, 4 milyon hacı gəlir, hamısı müşrikdir. Həmin o müşrik hacılar olmasa azından ölərsən.